Echis kai hydros Echis foiton epitina chreenen epinen Hode en oikon hydros e koeluen auton Aganakton hoti me archeitai tai idia nomai alla kai epiten autu diaitan afikneitai Aide tes filoneikias auxanomenes sunescento hopos eis machen alle eloi's catastosi kai tu nicontos hete tu hudatos kai tes ges nome ginetai taxamenon de auton prosthemian hoi batrachoi diamisos tu hudru paragenomenoi proston echin parethar sunon auton epangellomenoi i kai autoi su machese in autor en stases de tes maches homen echis proston hudron epolemei, hoi de meden per aitero dran dynamenoi megala e che kai ho echis nikesas ai tiato hoti ge su machees ein autoi hupos comenoi, para ten machen monon uc eboetun, alla cae eidon. Hoide efasan pros auton, al euge isti o hutos hoti he he metera su machia u dia heiron, dia de mones fones sunestegen ho logos de Eloi hoti enza heiron hreia estin, he dia logon uden lusite